Արցախի նախագահը Քաշաթաղի շրջանում ցանոթացել է βέρքահավաքի ընթացքին։ Այսօր Մարտակերտի ասատագրման օրն է։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն այլ ընտրանք չունի։ Լայնամասշտաբ պատերազմով Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող լուծվել։ Պուտինը նշանակել է Հայաստանում ռուսական զորքերի խմբավորման հարցով ներկայացուցչին։ Վիեննայում բացվել է ԵԱՀԿ անվտանգության հարցերով ամենամյա համաշխողովը։ Արցախցի մարզիկները Մինսկում մասնակցել են պատանիների ուժային երրամարտի աշխարհի առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 27-ին այցելել է Կաշաթաղի շրջան եւ տեղում ցանոթացել Բերքահավաքի եւ շրջանում իրականացվող մի շարք ծրագրերի ընթացքին։ Լճաշեն գյուղում նախագահն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի եւ շրջանի հարավային թևի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են համայնքների սոցիալ-տնտեսական ներկայավիճակին եւ զարգացման հերանեկարներին վերաբերող հարցեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրկոյանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորեց այն որ Քաշաթաղի շրջանում իրականացվել է 20000 հեկտարից ավելի ածածիկի ցանք եւ հայտնեց, որ իր կողմից արդեն տրվել է անհնարարական, որ ցանկատարածքներն ավելացվեն, հասցնելով 23500 հեկտարի։ Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ շրջարարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, ներկայացնելով հացահատիկի մշակության տվյալները, ասաց. Ընդհանուր իրականացվել է 20081 հեկտար հացահատիկի ցանք։ Օրվա դրությամբ ընդվել է 7826 հեկտար հացահատիկ, ստացվել է 22230 տոննա համախառն բերք, 18.4 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Արտերվում օրվա դրությամբ աշխատել են 70-ից ավելի կոմբայն, որոնց ընդհանուր թիվը շրջանում կազմում է 90, 70-ը բերվել է Շունիկի մարզից։ Շրջանի կայացման գործում ունեցած ավանդի համար տարբեր բնակավարների 10-ից ավելի ներկայացուցիչներ արգելատրվեցին Արցախան հրապետության վարչապետի ուսամեդալով ու պատվոգրով, որոնք անցնեց Արայիկ Արությունյանը։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը Բակո Սահակյանը եւս մեկ անգամ նշեց, որ շրջանը գտնվում է երկրի իշխանությունների ընդգծված ուշադրության կենտրոնում Նույն օրը Բակո Սահակյանն այցելել է Հանրապետության հարավային հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկը եւ ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հունիսի 27-ին նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի պետհամասարանում մեկնարկել է բարձրագույն կրթություն, հիմնախնդիրներ եւ հերանեկարներ թեմայով աշխատանքային գիտաժողովը։ Նախքան քննարկումներին անցնելը հավաքի մասնակիցները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ծաղիկներ խոնարեցին Արցախյան ազատամարտում համասարանի զոհված ուսանողներին նվիրված հուշարձանին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ցանկացած երկրի առաջընթացի հիմնակարը որակյալ կրթությունն է։ Մեզ մոտ այն վաղուց հրճակվել է որպես հանրապետության զարգացման ռազմավարական նշանակության ուղղություն, բայց այս ոլորտում կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք օր առաջ լուծման գարիք են զգում։ Դրա համար պետք է համատեղել ուժերը, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետության հետ գտնվում ենք միևնույն կրթական դաշտում եւ խնդիրներն էլ հիմնականում նույնն են։ Այդ պատճառով էլ Բակո Սահակյանի մտահղացմամբ կազմակերպված գիտաժողովի մասնակիցների կազմը բավականին ներկայացուցչական էր, ներկային Ազգային կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրչյանն ու Հայաստանում ու Արցախում գործող մի շարք համալսարանների ռեկտորներ։ Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին Բակո Սահակյանը նախ նշեց ոլորտի ձեռքբերումներն ու առաջընթացին միտված քայլերը, ապա խոսեց արկա խնդիրների մասին։ Ակնհայտ է, որ Արցախը միայնակ չի կարող արդյունավետորեն լուծել բոլոր այդ խնդիրները Ինչպես ռազմավարական կարևորական այլ ծրագրերի իրականացման գործում, այստեղ եւս մենք զգում ենք Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի աջակցության անհրաժեշտությունը։ Առավել եւս, որ գիտության եւ կրթության ոլորտը հանդիսանում է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամեացնության ամրապնման գործուն ուղիներից, հատկապես գլոբալիզացիայի ներկա ժամանակահատվածում։ Մեր հիմնական ուժն ու զենքը, որ պետք է առաջ մղի Հայաստանն իր բարդ տարածաշրջանային խնդիրներով հանդերձ, կրթությունն ու գիտական ներուժն է, իր խոսքում ասաց Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, այնպես որ ոլորտի բարեփոխումներին պետք է նայել հենց այս տեսանկյունից։ Ինչպես անենք, որպեսզի արկա պոտենցիալը նպատակաուղենք մեր երկրի առջև ծառացած կոնկրետ իմ նախնդիրների լուծմանը եւ պահպանենք մեր ժողովրդի համար թռիչքաձև զարգացման հնարավորությունը։ Սա ուղղակի պահանջ է եւ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելով սա ուղղակի զգում ես ամեն օր։ Պետք է ասել, որ գիտաժողովի մասնակիցները բավական անկաշկանդ էին ներկայացնում կրթական համակարգի եւ իրենց ղեկավարած հաստատությունների թերությունները։ Հնչած ելույթներում նաեւ ինքնակնդատություն կար։ Երևանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մատնանշեց բոլոր այն խնդիրները, որոնք խանգարում են բուհական համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը։ Դա եւ օրենսդրական դաշտի անկատարությունն է, եւ մասնավոր բուհերի քանակն ու կոմերցիոն բնույթը, եւ ֆինանսական միջոցների սղությունը։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ ունենք հասարակ հասարակության բարձր մասնագետներ թողարկելու պահանջը, ինչը արկա հնարավորությունների պարագայում դժվարին, եթե ոչ անհնար գործ է։ Այդուհանդերձ նշեց նա, Հայաստանում կրթական համակարգը զգալի ձեռքբերումներ ունի, ինչի շնորհիվ էլ բարձր գնահատանքի է արժանացել։ Եվրոպական կազմակերպությունները թունային Բոլոնիայի գործընթացները ղեկավարող Եվրախորհրդի պատասխանատուները համարում են, որ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետության կրթության համակարգը միջին եվրոպական մակարդակ է։ Սա մեզ հպարտանալու մեծ տեղիք է տալիս։ Սա չի նշանակում, որ մենք չունենք թերություն, բազում թերություններ ունենք, բայց մյուս կողմից անընդհատ խարազանելը, անընդհատ մատնացույց անելը, ասել, որ կոռուպցիա կա այստեղ, որ չկա որա, որ մարդիկ չեն պատրաստում լավ կադրեր, որ այն գումանները, որոնք իրենց տրվում է, փոշիացվում են, ես կարծում եմ անարգալ է։ ԱՌՊ հռեկտոր Մանուշ Մինասյանի ելույթը նույնպես ավելի շատ ոլորտի խնդիրների ու թերությունների մասին էր, քան ձեռքբերումների, որովհետև Վստահ եմ, որ նմանաբնույթ աշխատաժողովները, գործի փոխանակումն ու ոլորտի հիմնախնդիրների համատեղ վերլուծությունները կօգնեն քրթական համակարգում արկա հիմնահարցերի բացահայտման ու խոչընդոտները առավել արդյունավետ արտահանմանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը խոստացավ ուշադրության կենտրոնում պահել հնչեցված խնդիրները, նշելով, որ դրանց լուծման համար կան անհրաժեշտ նախադրյալներ։ Գիտաժողովի աշխատանքները կշարունակվեն մինչև վաղը։ Նախատեսվում են ելույթներ ու քննարկումներ, բարձրագույն կրթության պետական կարգավորում եւ բուհերի ինքնավարություն, կրթության ворակ, արժեհամակարգ թեմաներով։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախի հանրապետության ազգային ժողովն այսօր ամառային արձակուրդից առաջ գումարեց նստաշրջանի հերթական նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված հարցերի մեծ մասը խորհրդարանը մինչ այդ ընդունել էր առաջին ընթերցմամբ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Նախքան նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերին անդրադառնալը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորեց Մարտակերտի ազատագրման օրվա կապակցությամբ։ Այդ մարդիկ երեք այսօր եւ վաղն են շարունակելու են երկրի այդ հատվածի շենացումը եւ հաջողությունը արդեն կայ պատասխանատու եւ դժվարին գործում։ Այնուհետև խորհրդարանը անցավ օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Օրինագծերի մի փաթեթ խորհրդարանի ուշադրությանը ներկայացրեց հարթարադատության նախարար Արարատ Դանեիլյանը։ Մասնավորապես դատական օրենսգրքի, վարչական եւ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերում, դատական ծառայության մասին, դատաիրավական համակարգի մի շարք օրենքներում փոփոխությունների ու լրացումների վերաբերյալ։ Արարատ Դանեիլյանը падգամավորների քննարկմանը ներկայացրեց նաեւ հաշվեկնիչ պալատի մասին օրինագիծը, որի ընդունման պահանջը թելադրված էր համանդրական բարեփոխումներով, որը ընդունվեց կազմակերպվեց այս տարվա փետրվար ամսին։ Հաշվեկնիչ պալատի գործնեության նպատակն է սահմանում հանրային ֆինանսների եւ սեփականության ոլորտում պետական եւ համայնքային բյուջեների միջոցների, ստացած փոխհարությունների եւ վարկերի, պետական եւ համայնքային սեփականության օգտագործման օրինականության եւ արդյունավետության վերաբերյալ ժամանակին մասնագիտական եւ անկողմնակալ տեղեկատվություն ներկայացնելը։ Զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մասին օրենքում փոփոխությունը ազգային ժողովի քննարկման է ներկայացրել Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Փոփոխությունների անհրաժեշտությունը առաջ է եկել անցած տարի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ գործնականում բացահայտվել են օրենքի բացերը։ Արձանագրվել են դեպքեր, երբ լրամալարման համազորակոչվել եւ նշանակվել են հետապահություն տանող գումարտակներում զոհված ազատամարտիկների միակ առուզավակները 4 եւ ավելի երեխաներ ունեցող եւ պիտանի չեն խաղ ժամանակ եւ պիտանեն պատերազմի ժամանակ քաղաքացիներ ու դրանք որոշակի դժգոհություններ են առաջացրել մեր քաղաքացիների շրջանում եւ այդ դժգոհությունները եւ արդարությունները վերականգնելու համար մեր կողմից ներկայացվել է առաջարկություն Նախարարը ներկայացրեց նախատեսվող փոփոխությունները հստակեցել է առողջական վիճակի պատճառով մշտական կողմնակի խնամքի կարիք ունեցողների կամ առաջին խմբի հաշմանդամների մասին խնամք տանող անձանց հասկացությունը եւ առաջարկվել սուն հոդվածի իմաստով նշված կատեգորիայի տակ հասկանալ ամուսիններին, ծնողներին, գործունակ, եղբայրներին, քույրերին եւ զավակներին։ Բացի այդ, ներկայիս գործող օրենքի նշված հոդվածի դերընթակետը հնարավորություն է տալիս զորավարքի ժամանակ տարգետում տրամադրել առական սեռի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց խնամքի տակ ունեն 4 եւ ավելի երեխա, երեխա հասկացության համար սահմանելով որևէ բարիկային շեմ։ Մեր կողմից առաջարկվել է, որպեսզի նշված իրավունքից օգտվելու հնարավորություն տրվի Արական Սերմյան անքաղաքացիներին, ովքեր իրենց խնամքին ունեն 4 եւ ավելի անչափահաս կամ մշտական հսկողության կարիք ունեցող հաշվանդամ երեխա, որոնց խնամում է միայնակ, ինչպես նաեւ 4 եւ ավելի անչափահաս երեխա եւ առաջին կամ երկրորդ նարքի խմբի հաշվանդամ ամուսին ունեցող քաղաքացիներին։ Միևնույն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ռազմական դրություն կամ ընդհանուր զորավարք հայտարարելու դեպքում առաջարկում ենք, որպեսզի զոհ թողած ինձ արարողների միակ առուզավակների 4 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող արական սեռի քաղաքացիները, եթե արկան ընտանիքի անդամ համարող կամ այլ գործունակ անձինք, ովքեր օրենքի համաձայն պարտավոր են խնամել նրանց, ինչպես նաեւ Հանրապետական զորակոչյան հանձնաժողովի կողմից պիտանի չխաղի ժամանակ, պիտանի եւ պատերազմական ժամանակ համանախապակումով կարգավիճակ ստացած քաղաքացիները կանչվեն զինվորական ծառայության եւ նշանակվեն ճկունքային եւ տեխնիկական ապահովման ստորաբաժանումներում, այսինքն իրականացնեն որոշակի աշխատանք, որը կնպաստի ապահովման հարցերին։ Ներկայացված օրինագծերը խորհրդարանը ընդունեց առաջին ընթերցմամբ միաձայն կամ ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ։ Այնուհետև խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկեց ու հավանության արժանացրեց Արցախի ազգային ժողովի падգամավորների գործունեության երաշխիքների մասին, ինչպես նաև ազգային ժողովի աշխատակարգի մասին օրինագծերը։ Այսօր ազգային ժողովի գիտություն ընդունեց 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաղորդումը, որ ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Օրենսդիր մարմնի տարեկան գործունեության մասին հաղորդում ներկայացրեց նաև ազգային ժողովի նախագահ։ Վերջում падգամավորների կողմից հնչեցին հարցեր կառավարությանը։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Մարտակերտի ասատագրման օրն է։ 1992 թվականին Մարտակերտի անկումից 1 տարի անց Ղարաբաղյան ուժերն անցնելով շեշտակի հակահարցակման ամրացան շրջենտրոնն իշխող բարձունքներում եւ վերահսկողության տակառան քաղաքն նրա շրջակայքը։ Գառնան վերջին եւ ամռան սկզբին իրականացված նախապատրաստական աշխատանքներից հետո Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղության ստորաբաժանումները մարտագծի ողջ երկայնքով անցան լայնածավալ հարձակման։ Մարտակերտի ազատագրումն այն փայլուն հաղթանակներից էր, որով հպարտանում է ցանկացած հայ։ Այդ փայլուն հաղթանակներն իրականացվեցին քաչ հայրենիների շնորհիվ, ովքեր ոչինչ չխնայեցին հանուն հաղթանակի, հանուն սուրբ հայրենիքի։ Նրանք, ովքեր ողջ են մնացել հպարտությամբ են խոսում Մարտակերտի ազատագրման ժամանակ ընկածների մասին ու վստահ են, որ երբեք թույլ չեն տա այլևս թուրքը քայլի այս հողի վրա։ Անցյալ տարվա ապրիլին Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի նկատմամբ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ինքնորոշման իրավունքի իրացումն այլընտրանք չունի։ Այս մասին հունիսի 27-ին խորհրդարանների ղեկավարների Եվրասիական երկրորդ հանդիպման ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը։ Նա հայտնել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մնում է տարածաշրջանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Լեռնային Ղարաբաղի քննի կարգավորման համար միակ ձևաչափը միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահաների խումբն է, որի կազմում են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն։ Ըստ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երկրների համանախագահների հայտարարությունների, հակամարտությունը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի սկզբունքների, մասնավորապես ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի, ուժի չկիրառման եւ տարածքային ամբողջականության հիման վրա, որոնք հակամարտության կարգավորման տարրերի հետ համանախագահող երկրները հետևողականորեն ներկայացնում են որպես միասնական ամբողջականություն։ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ միասին մշտապես հանդես են եկել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Օգտվելով առիթից ես կոչով դիմում եմ իմ գործընկերոջը Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակին նպաստելու խնդրի խաղաղ ճանապարհով լուծմանը, ասել է Արաբաբլոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը համոզված է, որ լայնամասշտաբ պատերազմով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող լուծվել։ Կա ռիսկ, որ լայնամասշտաբ պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը կարող է ստանալ անուղղելի վնասներ իր տնտեսության եւ պետության համար։ Գիտակցված գնալ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների անմտություն կլիներ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից, ընդգծել է նախարարը։ Նա բացասաբար է վերաբերվում Ադրբեջանին ցանկացած սպառազինության մատակարարման։ Եթե որևէ պաշտոնյա Հայաստանում ասի, որ շատ ողջևորված է, որ ռուսական զենք է հայտնվել Ադրբեջանում, կարծում եմ նա անկեղծ չի լինի։ Վիգեն Սարգսյանը նաև նշել է, որ Ադրբեջանն այնքան անկանխատեսելի պետություն է, որ սպառազինության մատակարարումը հղի է լուրջ վտանգներով, լինի ռուսական, թուրքական, իսրայելական կամ այլ սպառազինություն, եւ անհնար է կանխատեսել, թե ով եւ ինչ որոշում կկայացնի այդ երկրում ցանկացած պահի։ Նախարարը հայտնել է նաև, որ վերջին 10 օրերին Ադրբեջանի զինուժը 8 զինծառայող է կորցրել չհաստատված թիվը շատ ավելի մեծ է։ Այսինքն չհաստատված ասելով, երբ մենք գիտենք, որ բաժիշ գործողությունը կատարվել է, կատարվել է արդյունավետ, ունենք դիտարկման արդյունք, բայց չունենք համապատասխան ապացույցներ։ Այդ 8 զոհից դեռևս ոչ մեկ հողարկավորված չի մեր տվյալներով։ Ադրբեջանական մամուլում որևէ լուր այդ 8 զոհի մասին մինչ օրս չկա։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վիեննայում բացվել է ԵԱՀԿ անվտանգության հարցերով ամենամյա համաժողովը, որի մասնակիցները քննարկում են ԵԱՀԿ տարածքում անվտանգության մարտահրավերները։ Քննարկումների ընթացքում շատ բանախոսներ խոսել են Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ արկա վտանգների մասին։ Համաժողովին մասնակցում են նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին անդրադարձել են նիստի ընթացքում ելույթ ունեցած բոլոր պատվիրակությունները։ Մասնակից պետությունները եւ միջազգային կազմակերպությունները վերահաստատել են իրենց աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Մարզասերների համար Մինսկում անցկացվել է պատանիների ուժային երրամարտի աշխարհի առաջնություն, որին մասնակցել են նաև արցախցի մարզիկներ։ Յուրի Կարոգլանյանը 105 կիլոգրամ քաշային կարգում, սեղմում պարկած վարժությունում ընդհանուր հաշվարկով բարձրացնելով 673.5 կիլոգրամ գրավել է երրորդ մրցանակային տեղը։ Միջոցառման ժամանակ Արցախցի մարզիկ Յուրի Կարոգլանյանը սահմանել է նաև Եվրոպայի ռեկորդ եւ դարձել աշխարհի էքս-ռեկորդակիր, նշել է Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը։ Չեմպիոնների լիգայի 2017-18 թվականների խաղարկության որակավորման առաջին փուլում Հայաստանի չեմպիոն Ալաշկերտը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ընդունել է Անդորրայի չեմպիոն Սանտա Կոլոմային։ Հանդիպումն ավարտվել է Աբ รา համ Խաշմանյանի գլխավորած թիմի հաղթանակով 1-0։ Մրցող թիմերի միջև պատասխան հանդիպումը կկայանա հուլիսի 4-ին։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 23-ը 28-ից 33 աստիճան։ Տակություն։